D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, e grousse Merci emol fir all déi Leit déi d'lescht Woch eis Emissioun gelauschtert hunn. Véier Leit hunn d'CD From Exile to Exaltation heem geschéckt kritt an dat waren Nolauschterer vun Iechternach, Gaasperech, Rammeldeng an Helmseng. Et huet mech ermuddegt méi Sendungen iwwert Musik a Konscht ze maachen. An Ermuddegung ass d'Thema vun dëser Emissioun, Encouragement, engem Mutt maachen. Een encouragéieren heescht engem Hoffnung, Courage a Vertraue ginn. Engem Mutt maachen heescht och dacks engem ze hëllefen, dass hien eppes ufänkt oder eppes weidermécht oder fäerdeg mécht. An de Bahá'í Schrëften fanne mer immens vill Plazen déi eis encouragéieren anere Mutt ze maachen. Et ass u jidderengem vun eis eis géigesäiteg z'encouragéieren. Bahá'u'lláh schreift, D'Vollek vu Bahá'á muss mat der gréisster Léift an Opriichtegkeet ee mat deem aneren ëmgoen. Si sollten ëm d'Interesse vun alle beduecht sinn, a speziell de Frënn vu Gott. Jidderee sollt sech beméien, sech z'entwéckelen an deem aneren ze hëllefen, weiderzekommen am Liewen. Et ass nëtzlech hei eng Parenthèse ze maachen a sech ze froen, Firwat encouragéieren ech an zu wat encouragéieren ech een dann? An de Bahá'í Schrëfte liese mer nees, dass mir déi Gleeweg dozou encouragéiere sollten, dass si alles maache sollten, hir Ziler z'erreechen. Wéi eng Ziler hunn ech da selwer a mengem Liewen? Hunn ech iwwerhaapt Ziler? Brauch ech Ziler? Kann ech net einfach an den Dag era liewen? Mäin Zil ka sinn, d'Schoul fäerdeg ze maachen, eng gutt Aarbecht ze kréien, mech ze bestueden an en Haus ze hunn. Meng Kanner z'erzéien, dass si net déi selwecht Feeler maachen, wéi ech se gemaach hunn. Mäin Zil kann awer och sinn, einfach weiderzekommen am Liewen, wéi ech mäi Liewe féieren, mat méi Léift, mat méi Zäit fir meng Famill a meng Frënn. A menger Aarbecht als Lëtzebuergeschproff sinn ech andauernd domat beschäftegt, meng Schüler z'ermuddegen, hinnen ze soen, dass eis Sprooch liicht ze léieren ass, virun allem wann de gudde Wëllen do ass. A wann een iwwert Ermuddegung schwätzt, dann denkt Een och iwwer de Wäert vu sengen Ziler no. Verbréngen ech mäi Liewen domat, enger politescher Karriär nozeginn? Maachen ech dat am Déngscht vu menge Matbierger oder fir och e bësse méi Pouvoir ze hunn? Wat heescht et, wann ech mengem Frënd nolauschteren? Ass e Frënd net een, mat deem ech kann iwwer d'Saache schwätzen, déi mir um Häerz leien? Gedanken, déi mech beréieren an déi ech gär menge Kolleegen ubidden. Wann ech Bahá'í sinn, da beréiert dat mech déif. Dann hunn ech e ganze Koup Ziler, déi ech gär mat aneren deelen. Wann ech Bahá'í sinn, da wëll ech domat soen, dass ech e Plang hunn, fir d'Welt ze verbesseren. An dofir muss een zu vill sinn. A wann de Bahá'í Glawen keng Paschtéier huet, dann ass dat och fir ze soen, dass mir all eis Verantwortung droen, anere vun eisem Glawen z'erzielen. deen eis esou um Häerz läit, an hinnen ze soen, Ech brauch dech! Wat fënns du vun deem Zil, där Visioun vun enger anerer Welt, well dës Welt ass krank a brauch Medezin? Wéini hutt Dir fir d'lescht een ermuddegt? An zum Schluss nach eng Invitatioun zu engem Gespréichsowend zu Esch Dëse Freideg den Owend um 8 Auer mam Thema Kanner fërderen duerch Musek a Konscht. An dat mam Marianne Wiltgen-Sanavia als Gespréichsleederin mat Erfarung am musektherapeutesche Beräich. Iech alleguerten e wonnerschéine Weekend. Bis d'nächst Woch, Äre Jean-Marie.